บุ๊กทู สี่สิบห้าที่โรงหนังอีบิวกราฟน เราอยากไปดูหนังวิวิลอีบิวกราฟวันนี้มีหนังดีฉาย Der går en god film i dag. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ Filmen er helt ny. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Hvor er kassen? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Er der flere ledige pladser? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Hvad koster billetterne? หนังเริ่มกี่โมงคะ Hvornår begynder forestillingen? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Hvor lang tid varer filmen? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Kan man reservere billetter? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Jeg vil gerne sidde bagerst ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Jeg vil gerne sidde forrest ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Jeg vil gerne sidde i midten หนังน่าตื่นเต้น Filmen var spændende หนังไม่น่าเบื่อ Filmen var ikke kedelig แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ Men bogen til filmen var bedre. ดนตรีเป็นอย่างไร Hvordan var musikken? นักแสดงเป็นอย่างไร Hvordan var skuespillerne?